Goed, voordat ons aangaan met vanaand se sessie, wil ek net graag 'n gedagte met u deel. Ehm um, daar's nie enige verwysing na enige persoon nie, maar ek wil net seker maak dat daar nie 'n misverstand of verwarring is van enige persoon aan my kant of van my kant na u kant toe nie. Jy weet as 'n mens praat van die oordeele van die Here, dan praat 'n mens van die regterstoel wat gaan plaasvind aan die einde van die tyd as die gelowiges voor die Here Jesus gaan staan. Is dit nie so nie? Paulus skryf ons daarvan in 2 Korintiërs Ons sal almal voor die regterstoel van God verskyn om geoordeel te word wat ons op die liggaam verrig het of dit goed was of kwaad sê hy. Want dan is daar wat 'n mens ook noem die wit troon oordeel aan die einde van die tyd waar almal voor hom gaan staan, die ongelowiges, die gelowiges wat 'n mens van lees in die boek van Openbaring. En dan is daar twee ander tipe wat 'n mens noem intermediate judgment van die Here wat 'n mens na kan verwys in die skrif Dit bestaan uit twee dele uit. Een verwys spesifiek na die gedagte dat wanneer die Here soms sy hand 'n bietjie begin lig. Daar's so 'n teksvers in die Psalms wat sê dat die Here kom mens by 'n punt dan gee hy jou aan jouself oor. Jy weet as die Here met 'n mens praat, ek dink byvoorbeeld heel dikwels as as hy in jou hart klop en hy praat met jou en hy waarsku jou om dinge nie te doen nie en 'n mens ignoreer dit en jy verhard jou hart, dan kom jy by 'n punt wat hy jou aan jouself oorgee om te gaan doen wat jy wil doen. En dan die gevolge te dra daarvan en dan maar weer terug te keer na die Here as hy met jou praat. Dis 'n wonderlike teksvers in die Psalmes wat daarna verwys. Maar die Here het sy hand nog nie gelig oor Suid-Afrika nie en ook nie oor die wêreld nie, want hy is nog steeds op die troon, hy is in beheer. Maar soms lig hy sy hand so 'n bietjie om die aandag te kry van sy kinders en van sy mense. En die tweede aspek wat daarmee saamgaan as ons praat van intermediate judgment is die feit dat die Here dikwels die gedeelte gebruik van 2 Kronieke hoofstuk 7 as hy sê maar wanneer ons dan die hemel gaan toesluit en wanneer ons pestsiektes gaan instuur en self die springgaan beveel om die land af te eet want hierdie aangrypende woord en my volk oor wie my naam uitgeroep is dit besef dis ek wat dit doen en hulle self dan voor my verootmoedig en begin om te bid maar dan hierdie woord in my aangesig soek om by my te hoor wat presies is besig om te gebeur en dan daarvolgens te reageer en terug te keer en verkeer van hulle verkeerde weë. U sien die aangesig van die Here is krusial in 2 Kronieke 7. As 'n mens praat van God se gesig. Want wat staan op 'n mens se gesig geskryf as jy na iemand kyk? Of jy of daai persoon met jou gelukkig is ja of nee. Is dit nie so nie? En as ek nou môre, ek wil ek gaan donderdag vlieg ek huis toe en dan gaan ek my vroutjie sien. Ek was dan 6 dae weg van die huis af. En wat is die heel eerste plek waarna ek gaan kyk as ek na my vrou kyk as ek haar sien donderdag? Is haar gesig, is dit nie so nie? Want op haar gesig staan presies geskryf waar ek bevind myself in hierdie oomblik met my vrou en of sy gelukkig is en of sy nie is nie. Want op die gesig staan dit geskrywe. En daarom is dit belangrik as 'n mens na daardie aspek gaan kyk want Moses ontdek dit alreeds in hoofstuk 33 waarna ons môre aand so 'n bietjie gaan stil staan by as hy sê maar as u nie met ons saam gaan nie gaan ons nie optrek van hier af nie. En daardie woord u verwys na die aangesig van die Here. En dan gaan hy weier daarmee in die Ou Testament want op die gesig staan geskrywe of daar 'n glimlag is of daar 'n onrustigheid of 'n ontevredenheid is in 'n mens se hart. En daarom is dit belangrik om dit te begin verstaan dat wanneer die Here reën weghou van 'n land of dis nie straf nie. Dis regtig baie keer bloot om die aandag te kry van mense en daarom het ek gisteraand verwys daarna om te sê maar die Here skep 'n geleentheid as 'n uitnodiging vir 'n mens om te stop en te kan stil raak en daarna te kan kyk. Ek wil net seker maak. In Dawid se geval het die Here die droogte gebruik om 'n probleem uit te sorteer van 'n moord wat gepleeg is. En die Here kan dit ook gebruik om dit van die land te eis, maar wanneer hy dit wel doen, dan gebruik hy dit as 'n kans om die aandag te trek van sy kinders as 'n uitnodiging om te stop nie maar net te bid vir 'n oplossing nie, maar vir hom te vra wat is die oorsaak dat 'n mens dan daar volgens jou lewe kan inrig. Want God weet presies hoe om alles te verander. En daarom moet 'n mens dit verstaan die konteks daarvan dat die Here nie 'n mens straf nie, maar hy stuur vir jou 'n uitnodiging dat jy saam met hom kan werk en kan stil raak en dat hy in beheer kan wees en dinge kan kom verander. Nie maar net oor droogte nie, 'n siektebed met ander woorde of dikwels in jou finansies of goed wat met jou gebeur nie Soos byvoorbeeld vandag sit ek daar by die huis, my ma het in laasweek se einde geopereer. Sy het daar galblaas verwyder en vanmiddag bel die suster my en toe sê my ma is dringend opgeneem met e ER24 terug hospitaal toe. En nou onmiddellik begin jy wonder die kant en daai kant en gaan jy nou bid of hoe gaan jy maak probeer jy bel uit van wat is die omstandighede het nog nie kontak met my ma gehad in die hospitaal nie. Maar al wat in my hart is is sê Frans, dis my uitnodiging nou. Ek kan nie met my ma kontak maak nie. Ek kan nie by die hospitaal hoor wat tans die omstandighede is nie. So nou kan ek net vir Jesus gaan vra om met hom te gaan met hom te gaan praat daaroor. Dat hy my hart rustigheid kan gee voor ek vanaand vir u kan iets vertel wat die Here my hart lewendig gemaak het terwyl hy my ma hou in die holte van sy hand. So dinge gebeur met 'n mens. Nie alles is noodwendig negatief nie, maar vir my persoonlik het dit geraak in die reconnect materiaal uitnodigings om te stop en vir hom te begin vra wat is in sy hart en of daar enige iets is wat 'n mens dit kan regmaak. Ek is oortuig daarvan met my hele hart as 'n mens praat van die Kaapse droogte en ek het wel verwys na Noord-Kaap en Boesmanland en Noordwes en selfe dele in die Vrystaat, beteken nie omdat Pretoria nou reën kry ons het nie sonde nie. En dis nie waarna ek verwys het nie. Dis bloot eenvoudig die Here weet presies wat nodig is om te gebeur hier in die Kaap in die harte van sy kinders en daarom werk hy met hulle. Ek wil net seker maak u is op dieselfde golflengte as ek. Ek is nie 'n doom and gloom nie prediker nie, ek het ook nie al die antwoorde nie, maar ek wil ek sien dit wat tans besig is om te gebeur as 'n uitnodiging om te stop en met God te ontmoet en by hom sy hart te klop te hoor dat mens daar volgens jou lewe kan inrig. En dis wat vir my belangrik is rondom dit. Ehm um, en dan net 'n gedagte wat ek gisteraan vir u gesê het, agter op die tafel is daar 'n paar van die tipe flyertjies van van leef in kontak wat gaan oor die binnekamers. En terwyl ek besig was met die skryf van die materiaal vir die Amerikaanse predikante en die ontwikkeling daarvan, het die Here my hart lewendig gemaak dat dit in Suid-Afrika met uitrol is 'n hele disippelskap groep. In die sin van nie so seer die woord disippelskap nie, want almal praat daaroor, maar dit gaan rondom die woord 'n volgeling in aksie vir Jesus. Nou die eerste deel van dit bestaan eintlik maar die gedagte dat die Here Jesus 5 of 6 van sy disippels roep in Johannes hoofstuk 1 en dan praat hulle mos met hom en sê Here, maar waar gaan u tuis? En hulle, ek dink hulle brand eintlik om vir Jesus te vra, maar is u die Messias? Maar hulle vra eintlik vir hom, waar gaan u tuis? En toe sê ek kom kyk. En dikwels 'n Sondagmôre erediens is 'n kom kyk geleentheid. Mense word genooi om te kom kyk en doen menie preek en ons sing 'n paar liedjies en dit is 'n wonderlike belewenis en en dis 'n kom kyk gedeelte. Mense wat van buitekant af genooi word om dit te kom bywoon. En dan is daar so 'n bietjie van 'n periode tyd as 'n mens blaai na Mark, Markus hoofstuk 1 toe en Matteus hoofstuk 4 as hy praat van kom volg my dan, kom agter my aan en ek gaan jou 'n disipel van mense maak of 'n visser van mense. Nou daardie tweede fase vind plaas oor 'n periode van 10 maande. Die eerste een was 4 maande, die volgende vind plaas oor 10 maande. Nou in daai 10 maande word sy disippels geleer uh, op verskeie maniere hoe om wat dit is om 'n volgeling van die Here Jesus te wees. 'n Liefde vir sy woord, vir gebed, gemeenskap met mekaar, om te kan uitreik met ander woorde en alles wat daarmee saamgaan. En dan kom daar 'n derde seisoen wat 'n mens noem in Markus hoofstuk 3 waaroor die materiaal gaan van 'n lewe in kontak waar Jesus sê kom sit net by my kom wees by my. Want voor ek jou kan gebruik moet jy die geheim ontdek wat dit is om in kontak te wees met my, my stem te kan hoor en in gemeenskap met my te verkeer met daaglikse Bybelstudie en leef en nie maar net uh, deur emotions gaan nie maar in daardie intimiteit leef saam met die Here Jesus en te kyk wat die Here in jou lewe wil kom doen daardeur. En dis waaroor die materiaal gaan en dan daarna kom die volgende fase om uitgestuur te word om deur Jesus gebruik te word. En dit is wat ons tans mee besig is. En toe die Here my in my hart 'n duidelike ding gewys in 'n boek wat Dallas Willard geskryf het, hy het gesê dat die disippelskap boodskap van Matteus 28 is eintlik 'n wêreldrevolusie wat veroorsaak moet word in die wêreld. Want ons het vir te veel en te lank het ons gaan kyk na die woord disippelskap as evangelisasie of gefokus op die woord gaan. Maar Jesus fokus nie op gaan nie. Hy fokus ook nie op die woord disipel nie. Hy praat van gaan en maak disippels wat beteken ek moet 'n disipelmaker word om een te kan gaan maak en dan moet hy ook weer een maak en dan sê hy die volgende die woord gaan beteken eintlik jy moet Jesus se teenwoordigheid gaan bring waar dit nog nie is nie. Die gedagte van doop beteken dat die mense moet geleer word om te kan staan in die publieke openbaar as 'n getuienis van die Here Jesus wat hy vir jou gedoen het en dan moet jy hulle alles leer wat ek jou beveel het. So jy moet dit ook vir mense kan gaan leer om dit dan te kan gehoorsaam. So hy sê bring my teenwoordigheid in 'n plek waar dit nie is nie. Help mense om op te staan vir die waarheid en te getuig daarvan dat mense dit kan sien en dan gehoorsaam jy alles wat ek vir jou gesê het en jy leer dit ook vir die mense. Dis die pakket van disippelskap. Dit het niks met evangelisasie wat te doen nie, want die woord conversion en discipleship is one. Dis nie twee aparte goed nie, dis net een ding. So as jy jou hand opsteek by 'n diens van wie ook al gepreek word, en jy gee jou hart vir die Here Jesus, dan meld jy eintlik aan om die hele pad te stap saam met Christus want dit is wat hy sê. En dit is die verwarring in Suid-Afrika. Die woord Christen kom net 3 keer in die Bybel voor, maar die woord disipel 269 keer. En daarom is ons fokus heeltemal verkeerd in ons gemeentes in Suid-Afrika. Ek weet nie per se hier nie, ek weet Dominic Y doen 'n baie goeie werk met die manne een keer in 'n week en hulle gaan wonderlike diep dinge deur maar ek dink aan die breë van die kerk in Suid-Afrika en daarom glo ek met my hele hart God het ons opgewek om dit in Suid-Afrika bekend te maak met materiaal wat sal uitrol met disippelskap skole vir jong leiers leierskap ontwikkeling want dit is wat Jesus gedoen het en net hierdie boodskap weer terug te bring as die DNA van die gemeente. En dit is wat ons mee besig gestaan in Suid-Afrika en die Here het vir ons wonderlike deure oopgemaak by soveel sinodes in Suid-Afrika en by geleenthede reg oor ons land en ek dink binnekort sal dit begin uitrol ook hier in die Weskaap. En daarom wil ek vanaand vir u aanmoedig om in te skryf vir leef in kontak vir ons database, vir ons adreslyste, vir ons dingetjies wat ons uitstuur en dan kan jy op hoogte bly van die materiaal wat gedruk en uitgestuur word en jy kan die volgende kursusse bywoon want dit is eintlik wat Christus in sy hart het vir elkeen van ons. En daarom is dit so belangrik om te verstaan wat is die volle boodskap vir jou en vir my om tot volle verwerkliking te kom in ons verhouding saam met die Here Jesus. En dan wil ek net graag vir u aanmoedig. Ons begin met ons eerste disippelskap skool in Huisieview vir 24 jong leiers. En dan doen ons ons tweede een die eerste week in Julie maand in Kusibaai. Daar kom 40 jong studente van Pikke van Potchefstroom soontoe en 24 swart leiers van Noord-Natal gaan dit saam met ons bywoon. Ons gaan begin met hulle met ander woorde vir Noord-Natal Ons doen Hazyview van van Mpumalanga, ons doen Durban vir die Indiërs, ons wil die Wes-Kaap tackle onder andere vir ons kleerling gemeenskappe ensovoorts ensovoorts om te begin met dit om mense toe te rus en kyk wie is die uitskieters van ons jong mense wat eintlik 'n verskil kan gaan maak by al die plekke waar hulle studeer want dit is eintlik waarvoor die Here ons geroep het. Dan net 'n laaste punt voor ek dit sê. U sal my vergewe want ek dink dan verstaan jy baie mooi waaroor gaan dit. As ons 'n kursus hier sou doen, gaan dit primêr gaan oor die derde seisoen. Die derde roeping, kom wees by my om te leer hoe sit 'n mens aan Jesus se voete. Hoor jy sy stem? Kan jy met jouself werk rondom dit wat baie baie belangrik is in die konteks daarvan. En dan wat ek nou net wou gesê het is die volgende. Nou het ek dit heeltemal vergeet. Ehm um, uh hier byvoorbeeld in Kalitsia het ons 55 leiers wat deur die materiaal wil werk en ons sit met 'n enorme klomp in Mitchells Plain en ook in Strandfontein wat 'n groot verskil sal maak in die gebiede. O, dis wat ek wou gesê het. Hoe weet hoe meet 'n mens die effektiwiteit van 'n plaaslike gemeente? En ek praat nou nie van u gemeente nie, die effektiwiteit van 'n gemeente. Dit hang af van hoe diep die lidmate van daai gemeente in die gemeenskap daar buitekant kan infiltreer om die Jesus lewe te gaan lei en bekend te stel sonder om te preek. So as ons nie effek het in ons gemeenskap nie, dan is ons gemeente effektief nie effektief nie. En daarom moet ons ons lidmate toerus om effektief te wees in 'n gemeenskap wat Engelse woord is to permeate, amper so suurdeeg wat moet ingaan en alles moet oorneem dat die Here Jesus daardeur verheerlik kan word. En dis die hartklop van die boodskap wat ons ons mense daarmee kan toerus. En ek wil vir u uitnooi as jy wil deel wees van dit, voltooi dit en dan kan jy ook saam met ons bid in besonder. Ek het so gelees in Eksodus, dis nie my styl nie. Ek is nie 'n bemarker nie. Ek is nie 'n geweldige ou wat fondse insamel nie. Maar ons het mense ook nodig wat saam met ons kan werk, grafiese ontwerpers, website designers, taalkundiges, almal wat daarmee kan help met die materiaal se taalkundige versorging kan uitrol daarmee en ook ander wat gewillig is om vir ons te bid of selfs ook hier en daar vir ons te help in die veld waarmee ons tans besig is. So gaan dink daaroor of jy wil deel wees van dit. Moses het net vir die volk gesê en die Here het hulle harte opgewek en toe kom daar iemand wat kan werk kunstig en vaardig en die has baie mense met gawes en talente in Suid-Afrika maar ons wil 'n hap vorm in die Wes-Kaap wat mense kan toerus met leierskap opleiding wat hierdie boodskap kan vat na Kailitsia se 300 gemeentes en se 200 skole toe. Praat nie van Strandfontein en Mitchells Plain nie en ek praat nie van die Weskus nie maar net ons mense toe te rus om 'n verskil te maak vir Jesus en nou is my tyd ook amper klaar verby. Goed, kom ons staan stil by vanaandse gedeelte. Dink nie oor gebed en vriende. Ek gaan met u so 'n bietjie gesels net oor die gedagte wat in my hart is. Ehm uh, ek dink dit is die onderste een, hè. Ja. Soms wil ek weghardloop, maar God wil dat ek goed eindig. U kan self te wille van die tyd vers 10 weer gaan lees van Eksodus 32 en dan kan u gaan lees vanaf vers 30 tot vers 33, 34, 35 waar Moses vir die volk gebid het. En dan kan jy ook gaan aanlees by hoofstuk 33 vanaf vers 1 tot 6 wat belangrik is die gedeelte want jy sien terwyl Moses nou iets gaan doen het saam met die Here het die gesprek met God aangegaan in hoofstuk 33 vanaf vers 1 tot 6 wat baie belangrik is om te verstaan want in daai gesprek ontdekke mense 'n paar goed wat ek noem sommer die 4 P's. Weet jy wat is dit? Voor ons kom by die boodskapie. Dis die gedagte van wat die Here vir Moses die volgende sê: Ek gaan 'n engel van die Here saam met julle stuur om julle te beskerm. Matteus staan vir protection. Hy gaan ons beskerm, die engel van die Here. Hy sê ek gaan my belofte en my woord gestand bring deur julle te bring in die beloofde land, sê die Here. En hy sê ek sal vir julle voorsien elke dag van manna soos wat ek in die begin gedoen het en dit wat jy nodig het om te eet. En dan sê die Here hierdie skokkende ding. Hy sê maar ek gaan nie saam nie. So dit het my laat dink daar's 'n onderskeid tussen God se voorsiening God se beskerming en dan die Here se beloftes en dan die Here se teenwoordigheid. Is dit nie so nie? Want God sê ek sal voorsien. Ek sal beskerm en ek sal selfs ook my beloftes hou aan Abraham, Isak en Jakob en aan jou wat ek gegee het in hoofstuk 3 en ook hierdie gedeelte wat ons nou kyk die paar dae maar my teenwoordigheid daardie Shekinah glory wat gehang het bokant daai middelste deel van die laar wat saam met die volk getrek het as 'n wolkkolom en 'n vuurkolom sê God gaan nie saam nie. En daarom is dit belangrik om te onderskei tussen die tipe teenwoordighede van God in 'n mens se lewe. Die manifestering van God se teenwoordigheid, sy alomteenwoordigheid wat saam met sy attribute gaan. Hy's alwetend, hy's alseend, hy kan mos alles doen, hy's almagtig. En dan die gedagtes rondom wat 'n bietjie gekoppel is aan die intermediate judgment wat so belangrik is om te verstaan. Hy soms sy handjie lig of hy staan 'n bietjie terug want hy wil die aandag kry van sy mense, of dan praat 'n mens daarvan van sy blywende teenwoordigheid of mens praat van sy hemelse teenwoordigheid. Maar die Here sê al daai goeders is wonderlike dinge, maar my gemanifesteerde teenwoordigheid gaan nie meer saam nie. En dis waarna ons so smag en verlang. En daar's soveel verwarring oor dit op televisiekanale vandag. As hierdie profeet en daai bishop preek wat 'n mens voortdurend sien op TVN kanale of op YouTube, met ander woorde, die mense val die kant toe en daai kant toe, dis 'n teken vir hulle van die anointing en God is besig om te werk maar ek wil vir u eerlikwaar sê baie van daai goeders is mensgemaak, dit kom nie van die gees van die Here af nie. En u kan maar met my verskil daaroor as u wil, want baie van die goed kom agterna uit. Ek het almoed soveel mense gepraat. Die ou se werk was gewees daar by 'n stoel, sy job was om met 'n klein naaltjie die ou te druk agter op die regte oomblik as die ou bid dat hy kan skrik en verskeie van sulke goed wat gebeur. En daarom moet 'n mens so versigtig wees om te kyk na groot goed wat gebeur om te seker dis 'n teken van God se teenwoordigheid en sy seën. Want 'n mens moet dit bestudeer. Wat ek vir u net wil sê is Moses onderskei tussen dit. Hy het die Here se voorsiening reeds gesien elke dag. Die engel van die Here was reeds daar by die Rooi See, die wolkkolom, die vuurkolom, hy beleef dit, hy ervaar dit, hy hy die beloftes van die Here alles, maar hy het iets van God beleef op die berg toe hy gebid het, waar hy God van aangesig tot aangesig leer ken het toe hulle saam met die Here geëet het En hy ontdek daar is iets dieper en daar is iets meer net as die voorsiening van die Here en sy beskerming. En daarom baie kinders van die Here bid vir die hand van God toe ons eintlik by die aangesig van God moet uitkom. Is dit nie so nie? Net 'n gedagte vir jou om te dink. Jy kan dit self gaan lees en bepeins en met Dominee gesels daaroor. Dis nou nie inligkunde nie, maar dis iets wat my getref het, wat my in my eie gedagtes in my hart vashou want as ek dink aan my eie lewe, daai momente wat God gegee het in die verlede waar hy so naby was in die oggend in die binnekamer of daar waar ek gepreek het of daar by 'n plek waar ek was, dan mis ek daardie dinge en dis waarna Moses smag. Die Here se voorsiening is een ding, sy beloftes is iets anders, maar hy sê ek smag na daardie intimiteit, daardie bewustheid, die wonder van Uself wat met my besig is. En baie gemeentes ken dit nie en daarom bid ons nie daarvoor nie want ons ken dit nie. En daarom is dit so belangrik dat elke gemeente in sy eie geslag 'n besoek van die Here sal ontvang wat die Here ongeken begin werk in die harte van mense in 'n gemeente. Want die atmosfeer kom hang as dit ware soos 'n wolkkolom en die Here groot dinge vir ons kom doen. En dis eintlik waarna ons vra as ons bid vir herlewing. Maar dis wat Moses so 'n bietjie verstaan. En daarom doen Moses 'n aangrypende ding. Hy begin in die heel eerste plek en ek noem dit so hy het begin om nie te dink. Ons moet begin nie dink oor gebed nie. Kyk wat gebeur met Moses in hierdie gedeelte. Hy sê vir die volk net nadat die probleem opgelos is van die kalf en alles wat hy gedoen het, hy sê maar ek sal nou na die Here toe gaan en met God gaan praat daaroor. So Moses gaan terug na die plek van ontmoeting. Hy gaan na die plek van gebed om met God te gaan praat oor die probleem wat nou opgelos is, maar dit beteken nie die probleem is nou opgelos nie. Omdat die Here het hom ons nou afgestuur van die berg af om die probleem op te los wat hy nou opgelos het. Maar nou moet hy teruggaan na die Here toe om met God te gaan praat daaroor en vra maar is u nou tevrede daarmee het ek die regte ding gedoen? Gaan dit nou beteken dat u weer saam met ons gaan? Gaan alles weer herstel word? Is u gelukkig met ons met ander woorde? En daardie gebed gaan bid Moses nou. Wat vir my aangrypend is as 'n mens daarna gaan kyk. So met ander woorde hy gaan terug na die Here toe om met die Here te gaan praat oor goed wat hy beleef, ervaar in sy hart, want hy weet daar by die Here is meer. En dis die punt wat ek wil maak. By God is meer. Paulus sê ver bo wat ons mag bid of dink sal die Here vir ons doen. Daar is soveel meer as wat ons tans vandag ervaar in ons geestelike lewens. En hy weet dit want hy was daar. En daarom is 'n mens praat oor tye van herlewing byvoorbeeld waar die Here 'n besoek afgelê het in 'n gemeente waar jy gepreek het en ek het so 'n plek gehad 1 jaar hier in die Sandvelde omgewing wil nie vir u sê waar dit was nie waar ek begin preek het die Sondagmôre met Pinkster en Sondag aand het sê Dominee jy moet tog net 'n uitnodiging maak. Toe sê ek die Here lei my nie so nie. Maandag aand, Dinsdag aand plek is so vol gepak. Vrydag aand het my hart vir die eerste keer die vrymoedigheid gehad om 'n uitnodiging te maak. Ek het nie eers 5 minute gepreek nie, toe stop ek die boodskap en ek maak 'n uitnodiging en die hele kerk het vorentoe gestroom. En die grootste hartseer van my eie lewe Ek het die Saterdag aangepreek en die Sondagmôre en die Sondagaand klim ek op 'n bus in middernag en ek ry terug Pretoria toe met 'n bus. Ek moes daar gebly het. Want dit het ons iets gesmaak van 'n druppel wat val wat as God begin werk. En ek moes daar gebly het om dit deur te sien. Dr. Blackaby sê vir my sê François toe die Here herlewing gestuur het in in Kanada in 1970 toe verander God die DNA in my bloed. Besek wat bedoel hom Henry? Hy sê jy kan nie in so teenwoordigheid staan van die Here tot 11 uur 12 uur vannag soos mense stroom om sondes te bely en reg te maak en net te bid en hulle wil nie huis toe gaan nie word die diens afgesit ons maak die deur toe stap die mense om en kom by die deur in hulle wil nie huis toe gaan nie tot 12 uur 2 uur in die môre as mens so iets beleef dan elke slag as jy op die kansel klim dan het jy die verwagting in jou hart vir wanneer gaan dit weer kom as God opdaag en soveel meer kom doen en daarom Moses besef daar is soveel meer by die Here as wat ons tans ervaar. Ons is dikwels tevrede met sy voorsiening en sy beloftes en ons gemeenskap met mekaar en en en selfs sy beskerming, maar maar God sê my teenwoordigheid maak die verskil. Is dit nie so nie? God kan iemand se lewe verander in 'n oomblik. Ons praat en preek vir 'n jaar lank en dan skielik kom so iemand in God se teenwoordigheid en alles verander. En ons ken dit nie, maar Moses ken dit. En daarom gaan hy terug na die Here en hy begin praat met die Here oor ek sies tog eers weer teruggaan. En hy praat met die Here oor dit wat baie belangrik is. En ek het net vir u geskryf daar, gebed is vir God so belangrik. In Handelinge hoofstuk 9, die gedeelte waar die Here vir hom stuur en sê kyk hy's besig om te bid. God sê kyk hy's besig om te bid. Ek kan amper myself indink die opgewondenheid. As hy praat in Matteus hoofstuk 6 en hy sê gaan na die binnekamer. Hy sê nie as jy bid nie, hy sê wanneer jy bid. God verwag van ons om tyd te spandeer saam met hom in gebed. En dan begin hy by die binnekamer. En ek het laas jaar met u daaroor gepraat hoe dit was rondom die fondamentsbeginsels in die tye toe Jesus gebid het. En as jy mens kyk na wat Jesus geleer het, alles rus op die binnekamer wat in plek moet wees waar 'n mens sy stem gaan hoor. En dan hierdie gedeelte, ons gebede word opgevang in bakke. Jy kan dit self gaan lees en ek het maar net daai bygesit want daar is soveel dinge wat gekoppel is aan dit. Net om vir u te wys, dat Moses gaan terug om met God te gaan praat want hy weet by God is meer en hy smag na meer as net die status quo. Nou, ons kan oor gebed praat vir 'n baie lang tyd. Maar die punt wat ek vanaand wil maak is dat wanneer 'n mens wil goed eindig met 'n mens 'n man van gebed word. Jy weet byvoorbeeld Daniël in hoofstuk 10 van Daniël was hy 90 jaar oud. Hoofstuk 1 van Daniël was hy 15 jaar oud die profeet. En so bou hy so 'n bietjie op en as ons mense kom by hoofstuk 10, dan vind 'n mens Daniël is 90 jaar oud. En hy het nog die skrif gelees en met God gepraat. En ek het nou onlangs 'n studie gemaak van sy persoonlike gebedslewe Almal fokus op hoofstuk 10 en party fokus op hoofstuk 9. Toe sê ek nee, kom ons gaan 'n bietjie terug. Ons begin met hoofstuk 1 en kom ons skuif dit weg want kom ons fokus op hoofstuk 6 vers 12 en vers 13. Toe daar 'n krisis kom in Daniël se lewe, byvoorbeeld toe hy weet hy gaan na Leukeil toe gaan om met die mense om begin vervolg staan daar geskryf in vers 12 en Daniël het na sy huis toe gegaan en na sy bokamer toe. Hy het 'n plek van ontmoeting met God gehad. En dan kan jy dit maar gaan lees. Hy het sy vensters gaan oopmaak soos daai vanaand Met ander woorde, hy was transparant. Hy was nie bang geweest dat mense na hom sou kyk nie en hy het sy hart gerig op Jerusalem en hy het daar gesit en sy hande opgesteek en gekniel en gebuig voor die Here. Sy hart uitgestort, dan sê die boek volgens sy gewoonte 3 keer per dag. Nou u moet dit verstaan voor ons praat oor die kragtige gebedslewe van hoofstuk 9 en hoofstuk 10 van Daniël. Want dis die fondament, is dit nie so nie? Ons kan preek oor hoofstuk 9 en 10 hoe kragtig sy gebedslewe was maar ons vergeet van die fondament van hoofstuk 6 vers 12 wat in plek behoort te wees. Die gewoonte om 'n binnekamer te hê, om transparant te wees, oop en eerlik. Jou hart terug op die een voor wie se aangesig jy staan. Kavana is die Hebreëse beginsel se naam. So kan ons daaroor gesels. En daarom moet ons nuut begin ding oor gebed. Dit gaan nie oor gebed nie. Dit gaan oor om by God te gaan sit en sy hartklop te hoor en dan wanneer 'n mens dan bid, dan bid jy wat die Here in jou hart begin lewendig maak want God weet presies wie een ek is vanaand. En daarom gaan sit ek by hom heel dikwels. Ek sit net by hom en ek luister. En dan reageer ek. En kyk wat sê Moses eintlik hier. Hy sê ek sal nou na die Here toe gaan. Hy sê julle het 'n groot sonde begaan, maar nou sal ek na die Here toe gaan opklim, want miskien kan ek iets gaan doen daarbo by die Here, want Moses besef hy was by God, dis nie sy skuld nie, het afgekom en opgelos en die probleem is nou opgelos, maar hy moet eers by die Here gaan hoor of daar nog iets anders is of wat is die gevolg. En toe sê die Here ook vir hom by the way, ek gaan nie saam nie ook maar goed Moses het gaan bid, is dit nie so nie. Want toe praat hy met die Here daaroor en toe kom die wolkkolom terug en die vuurkolom en die wonder daarvan. Maar ons dikwels is content met die klein goedjies wat ons ervaar terwyl by God is daar soveel meer. God kan alles verander. Dis ons God wat groot is. En daarom moet ons met hom begin praat daaroor. Die tweede plek wil ek graag met u kortliks gesels oor dink nie oor 'n vriend nie. En hierdie is eintlik 'n pragtige gedeelte om te preek oor intersessie, wat ek nie vanaand gaan doen nie. Maar net vir 'n paar gedagtes uitwis. Want kyk wat doen 'n vriend. Want ek het die vraag gevra, is daar 'n kennis in jou lewe of is dit 'n vriend wat jy het? Baie mense het kennisse. Kyk, ons het baie kennisse. Elke Sondagmôre kom ons by die kerk, ons groet mekaar, ons ken die gesiggies. Ons skud mekaar se blad oor hoe gaan dit? Ons praat 'n bietjie oor die sport vir die dag en Dominie se boodskap en dan gaan ons huis toe. Ons is kennisse. Maar 'n vriend spandeer tyd saam na die diens om saam te kuier, koffie te drink en te gesels oor goed wat in 'n mens se hart is. Maar kyk van hierdie aspekte van intersessie wat duidelik na vore kom as 'n mens oor intersessie wil preek uit Moses se lewe wat koppel aan die Here Jesus se lewe. Kyk wat doen Moses. In die eerste plek, mens sien in vers 30, Moses het insig, want u sien 'n vriend of 'n intercessor het insig. Kyk wat sê hy. Hy sê die volk het 'n groot sonde begaan teen die Here. En toe hy met God praat daaroor in vers 31, toe sê hy: "Here, want die volk het 'n groot sonde begaan teen U." 'n Vriend het insig. Is dit nie so nie? Want dikwels as jy so vasgevang is in jou eie ou bewegingkie, van jou probleme en jy sien dit jou rekeninge en dis krisisse en dis net groot gemors wat met jou gebeur dan. Jy kyk soos 'n perd net so, jy weet nie watter kant om te gaan dan nie dan. Kom staan jou vriend langs en sê Frans, maar het jy al gedink aan dit? Het jy al dit probeer? Jy miskien dit gedoen. Dalk moet jy dit begin aandag aan gee. Jy nog nooit daaroor so gedink nie. Is dit nie so nie? Want jy is net so. Maar 'n vriend wat jou hartklop verstaan en wat die pad saam met jou stap, het heel dikwels meer insig want jy's vasgevang in jou emosie van jou probleem. En 'n vriend is ook gewillig om betrokke te raak. Hy sê kyk, ek sal na die Here toe gaan namens die volk. Ek sal na God toe gaan namens jou. Jy weet so 'n paar jaar terug was ek besig met 'n reeks dienste in Somerville, Georgia in Amerika en en ek kry eendag 'n Skype call toe ek na die diens by die huis kom. Toe Skype my dogter met my en sê sy sê pappa, die Here het in my hart gelê ek moet gaan werk by een van hierdie dienskampe daaronder in die Aan die ander kant Port Elizabeth is daar 'n plek, ek wil nie sy naam noem nie, is daar so 'n somerskamp. Ons gaan daar werk vir 2 vir 2 weke lank en dit kos R2000. Ek sê ja, my kind, bespreek dit vir jou, dan gaan jy ons sal die Here vertrou, dan betaal ons dan gaan. Sy sê pappa, maar maar die Here het aan my hart gelê met hierdie vriendinnetjie van my wat saam met my daar studeer by Tikkies, moet ek saam met my vat as eerste jaar. Sy sê ek maar bespreek dit. Sy sê pappa, maar dit kos R2000. Ek sê bespreek dit vir haar. Dan vat jy dit saam met jou. En toe gaan ek na die Here toe. Wanneer ek sien my kind, die insig wat ek het, worstel met geloof en vertroue, is dit nie so nie. Want sy het nie die geld in die hand nie. Maar sy voel in haar hart die kind moet saamgaan. Maar daar's nie fondse daarvoor nie. En toe gaan praat ek met die Here oor dit en ek raak betrokke daarbey en toe gaan doen ek wat Moses doen, hy gaan intree, hy gaan bid. Toe gaan bid ek dat die Here my kind die geloof sal gee en die vertroue om aan God te kan vashou vir die voorsiening van 2000 rand om vir 2 weke te lank te gaan werk by 'n stranddiens uitreik daar ander kant in die Ooskaap. So 4 of 5 dae daarna toe bel sy my weer. Sy sê sy pappa snaakse ding het gebeur. Die meisie se eie sussie wat werk in Amerika as 'n au pair het vra gevra, "Waar gaan jy Desember op vakansie?" Sy sê sy maar ek wil op hierdie kamp gaan. Sy sê wat kos dit? Sy sê, "Maar sy sê ek gee dit vir jou." Toe kom die geld nie eers van my dogter nie. Maar jy sien 'n vriend is gewillig om betrokke te raak, is gewillig om vir jou te bid en is gewillig om uitreik na jou toe want hy het insig. Hy verstaan dikwels wel jou probleem en kyk nou hierdie aangrypende gedeelte vers 32. Hy identifiseer met jou. Kyk wat doen Moses. Hy sê Here, as nou dan as u tog maar net hulle sonde wou vergewe en so in die dag my dan maar uit u boek wat u geskryf het. En toe ek dit nou lees, wil ek dit eintlik nou nie verder lees nie. Wil jy sien wat doen Moses? Hy sê: "Here, ek is gewillig om my plek in die hemel prys te gee, maar kom red tog net my volk." Mag ek vanaand vir u so 'n praktiese vraag vra? Is u gewillig om u plek in die hemel prys te gee dat die Here die mense kan red in Suid-Afrika wat Jesus nie ken as verlosser en saligmaker nie? Dis 'n aangrypende gedagte, is dit nie so nie? En toe begin hy met die Here praat oor dit. En as jy nou aanlees, gaan jy agterkom die Here sê ek gaan diegene oordeel wat ek wil oordeel en dis nie vir jou nie, jy kan aangaan, maar hy gaan met die volk self werk. So God kyk na die hart van Moses, want in Moses se hart is 'n begeerte en 'n behoefte en 'n smagting en 'n verlange dat die Here iets vir sy mense sal kom doen. Prakties vir jou en vir my vanaand beteken dit bloot eenvoudig want 'n vriend is gewillig om te sacrifice van sy tyd, van sy geld, van sy energie om 'n tweede myl te stap saam met jou of saam met iemand anders om daai persoon te help om op sy voete te kom. Baie keer ten koste van homself of sy tyd of sy slaap in die nag. As iemand nie gewillig is om daai pad te stap as 'n vriend nie, is hy nie 'n vriend nie, hy is 'n kennis. Kyk die Here Jesus wat se insig het Jesus gehad. Hoe betrokke het Christus geraak, sy gewilligheid om in te tree vir ons en tot en met nou ook in die boek Hebreërs en dan hoe Jesus gewillig was om die skeiding te word tussen die hemel en die aarde en daar te hang as 'n perfekte intercessor vir u en vir my omdat hy graag vir een vir my wou gehelp het. Maar die Here kyk na ons harte of ons gewillig is om 'n pad te stap saam met ons mense of selfs ons vrou of ons man of ons kinders en om te gee vir mekaar tot by die punt al kos dit vir jou iets en jy kan maar gaan lees die eie gedeeltes rondom dit en ek moet eintlik begin afsluit my tyd is seker al klaar verby. Gelukkig het ons aan die begin gebid so ek het dan nog so 6 minuutjies oor. Ek het 'n vriend in Amerika, sy naam is Dr. Dennis Kinlo. Hy is nou so die laaste jaar is hy oorlede as ek dit nou reg het. En ehm uh, maar toe ek daar by hom was, was hy 88 jaar oud gewees. En toe vertel hy vir my 'n wonderlike verhaal wat ek nooit in my lewe sal vergeet nie. Weet jy wat is dit? Dis die dis die prinsipaal van die Asbury College waar die herlewing uitgebreek het in Wilmore, Kentucky in Amerika. Asbury is 'n geweldige groot teologiese fakulteit universiteit in Amerika. En hy is die prinsipaal Dr. Kinlo. En hy was nie eens daar gewees toe die herlewing uitgebreek het nie, maar hy het dit uit opgedag nadat dit begin het in die kapel onder die studente. En ek ry na sy plek toe en ek kom daar in die dorpie in Want ek het eendag afgegaan toe gee my 'n halfuur van sy tyd en ek ry 4 ure om by hom te kom en 4 ure terug net om hom 'n halfuur lank te sien. En ek gaan sit daar by hom en hy die halfuur raak toe 'n hele 3 4 ure om saam met hom te kuier en die nag kom ek baie laat die aand by die huis vir die dienste die volgende môre maar terwyl ek deur daai dorp ry sien ek studente sit op die gras in Asbury en in die hele dorp van Wilmore hulle Bybel sit en lees studente groepies hier en daar enkelinge en dit het nog nooit in my lewe gesien nie Imagine op Maties en Aitjie se kampus, in steede van goed wat tans daar gebeur, sit mense en lees die Bybel in die middel van die dag in 'n tyd soos vandag in Suid-Afrika, want dit is wat daar gebeur. Toe vra ek hom. Toe sê daardie plek het al 6 keer herlewing gesien. Hy sê dis soos grond wat nat is, dit kan enige oomblik weer uitbreek. Maar toe begin praat ons oor vier Hebreëse woorde. En die heel eerste woordjie wat ons oor praat is die feit dat die Here Jesus ons vriend wil wees. En wat beteken dit in die praktyk? En hy verduidelik my alles uit Hebreëus uit na die Grieks toe en hy's 'n Hebreëse professor en so aan gesels lekker oor dit en en toe vertel hy my 'n verhaal. Weet jy wat is die verhaal? Hy sê die dag toe ek my vrou Elsie ontmoet, was ek so verlief op Elsie. En toe vra ek of sy my noontjie sal word en toe sê sy ja. Toe is ons nou gekies. Toe word ons nou nooi in Kerel. En toe sê die volgende na so 'n paar maande van kuier en te kere gaan toe vra ek of sy nie met my wil trou nie. Toe sê sy ja. Hy sê toe verander ons twee se verhouding weer want nou het sy my vrou geword en ek haar man. En na so 'n tyd toe kom sy eendag daar by die huis en sê sy pappa, ek is nou swanger en toe gee sy geboorte aan hulle eerste kind. En toe sê hy toe verander my verhouding met Elsie want toe is ek met die ma van my kinders getroud. So eers was dit my meisie toe my vrou, toe die ma van my kinders en so gaan dit deur die hele proses en, en eendag toe sê daar by die huis, hy sê en toe kom die dogter by die huis nadat sy getroud is en sy sê sy is swanger en toe verander my verhouding nie met my skoonseun nie maar met my vrou want nou is ek met 'n ouma getroud sê. Dit gaan mos al hoe dieper. Maar toe sê hy die volgende. Hy sê weet jy wat is my die lekkerste van alles? Hy het my in my fondamente geskit. Hy sê as ek terugkom van 'n preektoer af dan vat ek my vrou aan die hand. Dan gaan stap ek en sy daar in Asbury omgewing rond in Wilmore Kentucky. Dan loop ek gesels ons met mekaar hand in hand. Dis nou mense van 65, 70 en 80 jaar oud. Dan loop ek gesels hulle met mekaar. Toe vra my die vraag en dis wat my geskit het. Hy sê François, hoekom dink jy vat ek my vrou vir 'n stappie? Ek sê nee professor, ek weet nie. Hy sê ek is lief vir my vrou, maar dis nie hoekom nie. Hy sê maar ek vat my vrou vir 'n stappie want sy het my vriend geword want ek like haar. En toe onderskei ek die verskil. Mense is lief vir jou man en vir jou vrou, maar jy like hom nie altyd nie. Is dit nie so nie? Maar jy spandeer tyd saam met die mense wat jy like. Is dit nie so nie? Ons kan sê ons is lief vir God vanaand met ons hele hart. Maar God kyk na jou aantal tyd wat jy spandeer saam met hom in gemeenskap in die woord of gebed of net na hom luister of jy hom of jy hom like. Want daar's 'n verskil tussen lief hê en like. En jy spandeer tyd saam met die mense wat jy like, nie wat jy noodwendig liefhet nie. Want 'n mens voel nie altyd lus daarvoor nie. Hy sê Elsie, omdat ek haar like en sy my like spandeer ons tyd saam en dan loop ek gesels ons en ons praat met mekaar en toe het sy ontwikkel in my vriend my meisie my vrou my moeder van my kinders en toe raak sy my vriend kan jy on vir jouself indink hierdie wonderlike waarheid dat die Here Jesus in Johannes 15 sê ek noem jou nie meer diensknegt omdat jy doen wat ek sê nie maar ek noem jou my vriend dat Jesus sê dis my lekker om tyd te spandeer saam met jou want ek like jou Kyk wat sê God vir Abraham in drie plekke daarbo geskrywe. Hy sê Abraham noem ek my vriend. Wat was Abraham se geheim? Genesis 19 vers 26. Vroeg in die môre opgestaan en na die plek gegaan waar hy voor die aangesig van God gestaan en vertoef het. Hy was nie haastig nie. En daar ontwikkel hy 'n vriendskap met God. En toe sê die Here Abraham is my vriend. Manly Beasley het twee dinge gesê. Hy het gesê as 'n mens wil groei in jou geestelike lewe, het jy twee goed nodig. Een is jy moet goeie geestelike boeke lees en kry vir jou 'n like-minded vriend. En kyk wat doen Moses. Moses word 'n vriend vir die volk en 'n intercessor, maar 'n vriend. En daarom is dit belangrik vanaand vir een vir my om regtig te kyk na dit wat rondom ons aan die gang is en vir jouself die vraag af te vra, maar het ek werklik 'n vriend wat saam met my die pad stap? En as 'n mens praat van disipelskap, ontdek 'n mens daar's altyd iemand bo kan jou. Dan praat 'n mens van mense wat rondom jou is, jou metgeselle of jou companions en dan praat jy van die studente onder jou. Maar die vraag vanaand is wie is jou metgesel en jou vriend wat jou hart saam met jou dra en saam met jou bid en jou accountable hou en jou hande omhoog hou as jy swaar kry want dis wat elkeen van ons vanaand nodig het. So jy moet 'n vriend word vir iemand en as jy niemand het nie kry vir jou 'n vriend wat saam met jou die pad kan stap. En ek praat nie van die braaivleisvuur en praat oor die sport nie. Dit is ook daar maar nog steeds 'n ou wat jou hartklop ken. En baie keer daai wonderlike diep gesprekke met jou voer, net vir jou vrou, hoe gaan dit? Wat lees jy tans? Waaroor praat die Here met jou? Waarmee worstel jy? Wat is jou versoekings wat jy ervaar? Hoe kan ek jou help daarmee? En dan daai gesprek maak 'n mens se hart oop met ander woorde, jou frustrasies en jou worstelinge. Want dit is wat Moses vir die volk gaan doen het. En dis wat 'n ware vriend beteken. As 'n mens gaan kyk na die Hebreëus en die Griekse tale as jy hom gaan saamsit en dit is waarna die Here Jesus verwys. En daarom moet 'n mens mooi gaan nie dink oor dit. Het jy vanaand 'n vriend wat saam met jou op pad stap? Ek het so 'n vriend se naam is Johan Botha. Hy is 'n evangelies gereformeerde dominee in Pretoria Oos en hy het, ek het 1 jaar vir hom gepreek in George En toe het ek Transvaal toe gegaan en toe ek weer sien toe trek hy ook Transvaal toe, dis hy daar in Springs en toe sy dan by die Wonderboom en toe beland hy daar naby ons, ons is 4 km van mekaar af. En dan sien ons mekaar elke donderdag as ek by die huis is, dan drink ons koffie in die House of Coffee saam en dan deel ons 'n broodjie en ons drink 'n koppie koffie saam en dan bid ons saam en dan vra ons mekaar vra. Hy beskou my as sy mentor en sy disipel. Ek het hom gedissipuleer en ek is sy mentor en sy coach en so praat ons oor wonderlike dinge, maar hy het my vriend geraak. En toe op 'n dag, elke slag as ek land op die lughawe in Johannesburg dan bel hy my en sê as jy op pad terug is ek ja hy sê laat gaan jy by die huis wees ek sê omtrent 2 uur volgens die GPS hy sê kan ons gou koffie drink voor jy huis toe gaan dan dan bel my vrou en sê waar jy GPS sê jy sou 2 uur kom dan kom jy eers 3 uur by die huis waar was jy sê ek in Johannesburg saam gebid en toe verander my vrou sy naam van Johan Botha na Dif toe staan vir doring in die vlees en nou deesdae noem sy vrou Flippie my Johan se doring in die vlees maar dit is my vriend En die Here Jesus sê jy moet so iemand kry. Nie kennisse nie, maar vriende wie jou hart kan deel en wat jou hande omhoog kan hou. Dit is so belangrik. En ek moet afsluit, my tyd is verby. Ek wil net vir u ietsie gee. Jesus se model van gebed. Laas jaar vir u gegee, maar ek wil dit net vanaand weer vir u gee voordat ons aangaan. Ek het nie notas voorberei nie. Ek het nie my papiertjies saamgebring nie, maar ek wil dit net oor hoofs vir u gee want u sien as mens kyk na Jesus se gebedslewe ontdek 'n mens Jesus het fisies eintlik maar net 8 9 keer gebid in die Nuwe Testament. Die, dit verwys hy het gaan bid of hy sê jy moet so gaan bid, maar wanneer hy self gebid het is toe die brood en die visse vermeerder is en toe hy met ander woorde vir sy Vader dankie gesê het toe sy disippels teruggekom het en so gaan hy aan. Maar Johannes hoofstuk 17 is 'n baie belangrike hoofstuk in die Bybel wat wys hoe Jesus regtig 'n intersessie gebed gebid het of hoe het Jesus sy eie persoonlike gebedslewe ingerig. En vandat ek dit laas jaar net genoem het hier by Edeke studie gemaak daarvan en ek het my persoonlike gebedslewe heeltemal verander om volgens hierdie model te bid. My persoonlike lewe bestaan uit in die môre my stilte tyd om te luister en dan is daar my my gedeelte om met God te gaan praat op hierdie drie sirkels agter my En dan is daar my voorbereidingslysies. Dis hoe ek my gebedstye inreël. So ek gaan bid 3 keer per dag, soms meer, maar die eerste gedeelte is nie om met God te gaan praat nie, maar om by God te gaan hoor en by hom te sit. En dan bid ek volgens Jesus se model vir myself persoonlik en dan bid ek vir die ander goed wat in my hart is. Dis hoe ek myself in die laaste paar jaar en veral die laaste jaar so 'n bietjie verander het. Maar net om vir u te help, gaan kyk self daarna. Jesus se eerste sirkel was hy bid vir homself. Johannes 17 vers 1 tot 8. En in daardie gebed vir homself het hy gebid vir vier dinge wat belangrik is om te verstaan. Die heel eerste is hy het gesê Vader dat U verheerlik sal word. Die werk wat ek afhandel het, het ek daardeur U verheerlik. Sy fokus was om sy Vader wat in die hemel is te verheerlik. So Jesus se fokus was presies net op dit. Die Engelse woord is magnified or to glorify. Hoe lyk dit in my lewe? En dan buig ek en dan vra ek vir die Here, help my dat my woorde, my dade, my handelswyse moet God verheerlik in alles wat ek doen. En dan bid ek daaroor, dan luister ek en dan praat ek met hom oor wat in my hart is, want ek is op die aarde geplaas om God te verheerlik. En hoe weet ek dit? Dit staan geskryf in Jesaja 43 vers 6 dat God het die mens geskep reg oor die aarde om hom te verheerlik. Een ek vanaand is hier net met een doel, om God te verheerlik. Hoe lyk dit in my lewe? My huwelik, my huisgesin, Hoe moet ek die aanpassings maak dat ek God kan verheerlik in my lewe met ander woorde? En dan bid ek oor hierdie gedeelte sy werk. Jesus sê die werk wat U my gee, dat ek afgehandel. Baie ouens fokus op die kruis, maar Jesus was nog nie by die kruis hier in Johannes 17 nie. So dis die gedeelte so hy het sy werk kom afhandel. Nou gaan hy kruis toe. So kom ons sê die kruis is deel daarvan. Die primêre fokus kom ons sê 80%, maar die ander 20% is wat se werk het Jesus gedoen? Die dissiplinering van sy 12 disippels. So Jesus het twee dinge gedoen. Hy het sy disippels voorberei wat hy nie self gekies het nie. Ek het laas jaar vir u gesê toe ek hier was in Lukas hoofstuk 6, die Vader het vir hom 12 name gegee. Maar op daai stadium het ek dit nie vir u gesê nie want dit is nie deel van die kursus gewees nie. Was daar tussen 70 en 120 volgelinge van Jesus gewees. As jy Matteus gaan lees, dan staan daar geskrywe en Jesus het afgekom van die berg. Hy het mos die 12 gekies maar nog 'n skare van sy disippels het daaronder bly staan. En van daai oomblik af werk hy met sy 12 disippels om homself te dupliseer vir die pad vorentoe. So wat is die werk wat God vir u gegee het om te doen hier in die gemeente of in die gemeenskap? En daarom moet u daaroor gaan bid want die Vader sal vir u wys en dan moet u daarmee werk. Tans moet ek dit doen vir ons kerke in Suid-Afrika en dit mooi afrond en dat alles kan gebruik word tot God se verheerliking. Hy sê ek het die naam bekend gemaak Johannes 17. So Jesus sê as jy my gesien het, het jy my Vader gesien. En hy sê daarom het ek u naam, die naam van ons Vader praat hy van sy persoonlikheid, hy praat van sy aard, hy praat van sy karakter, hy praat van sy natuur. Met ander woorde, so Jesus sê in my wyse waarop ek hier geleef het vir 3 jaar, het ek God kom bekend maak in my manier van optrede, my Vader se aard en sy persoonlikheid en alles wat daarmee gepaard gaan. En daarom het ek myself 'n resolusie geskryf vir die jaar. Is dat wanneer mense sal kyk dat hulle gewaar sal word hier is iets anderste. Vanoggend toe kom Rita na my toe met 'n teksvers wat ek al baie lank oor gepyns het en toe sê sy maar 1 Timoteus 1 vers 16 staan daar geskryf en Paulus skryf eintlik hy sê God het aan my genade bewys as een van die grootste van die sondaars barmhartigheid sodat my lewe 'n voorbeeld sal wees vir diegene wat nog in Jesus sal glo. Met ander woorde, is u besig om Christus se naam bekend te maak in die wyse waarop u leef? En dan sê ek dit u woord oorgedra Johannes 17. Dit wat die Vader vir hom gegee het, het hy gesê. En toe top ek daaroor. Die Vader praat met die Seun, die Seun praat met die mense. Jesus was net 'n boodskapper. Want jy sien daar's 'n verskil tussen 'n predikant 'n pastoor, 'n leraar wat 'n boodskap oordra of wat 'n wat 'n preek afsteek of 'n boodskapper. 'n Dominee kan 'n boodskapper wees. Maar in 'n groot deel van ons geestelike leiers reg oor Suid-Afrika en Afrika het vanaand weer na 'n video geklip gekyk van een of ander ding wat my opgevang het en ek ek kan nie glo wat die ouens sê nie. Hierna word so 'n show opgesit. Maar Jesus sê ek is 'n boodskapper. En die vraag is deel u God se woord met die mense rondom jou? En dan vra ek vir die predikante as ek predikante konferensies doen, is jy 'n boodskapper of is jy 'n predikant? Dieselfde ding eintlik, maar die vraag is baie dominee skry hulle boodskappe by Bufton en download van Google af en preek om punt en kommas net so en lag hier en heel daag lyk verbaas hier. Maar Jesus sê ek is 'n boodskapper. Ek dra my Vader se woord oor. So ek bid as die Here help my om nooit by die punt te kom nie dat ek ook moet gaan soek by Google vir boodskappe nie, maar dat ek 'n varsheid sal hê om met my mense te kan deel in Suid-Afrika. So Jesus bid oor daai konteks vir homself en daarom kan u vir jouself ook bid rondom dit. En dan gaan hy 'n bietjie dieper. Hy bid vir sy eie. In Johannes hoofstuk 1 staan daar geskrywe dat Jesus het na sy eie gekom en sy eie het hom nie aanvaar nie. Hy praat van die Jode en hy praat van die praat van die kerk vandag. Maar nou dan bid hy vir sy mense. Wie is sy eie? Sy disippels en die mense wat rondom hom is. En daar's so 'n bietjie weier rondom dit as ek dit graag vanaand vir u kon verduidelik. Maar van vers 9 tot vers 16 bid Jesus vir sy disippels vir ses dinge. Hy bid vir beskerming van die wêreld, bid vir beskerming van die bose, bid vir blydskap en vreugde, hy bid vir eenheid. En dis waar daar 'n groot verwarring oor hierdie gedeelte is in die kerk vandag. Ons bid oor kerkeenheid. Maar 'n mens kan tog nie een wees met die denominasies in Suid-Afrika wat nie glo dat Jesus Christus is die enigste weg, die waarheid en die lewe nie. Is dit nie so nie? So kom ons skryf dit klaar weg. Maar sy een het hier verwys nie na dit nie. Dit verwys na die feit dat ek en my Vader is een met sy hartklop en dit waarvoor ek gekom het na die aarde toe. Wanneer gaan ons een met die Vader word? Is ons een raak met sy hartklop? En vir ons as gemeente, wat is dit? Ons moet Jesus se teenwoordigheid invat in 'n gemeenskap ons mense help om daarvan te getuig en te vertel in openbaar en mense help om toegerus te wees om Jesus se opdragte te gehoorsaam disipelskap. Ek kan lank daaroor gesels as u wil. Eenheid hier is 'n geweldige misverstande aspek want hy bid eers hier vir sy eie as hy bid vir eenheid. Dat ons een sal wees met dit waarvoor die Vader ons hier geplaas het. Dan is daar eenheid met sy hart. Laaste punt, dan is hy klaar. Hy bid vir die wêreld Johannes 17 vers 20, dan sê hy Vader, ek bid nie vir hulle nie, maar ek bid vir diegene wat nog deur my disippels sal glo. Weet jy toe by Kusibai was, het hy gepreek vir die naweek Vrydag en Saterdag en Sondagmôre en en Saterdag na die dienste verby is, laat die middag sit ons daar by Dominee Lawrence se plekkie waar hy bly en ons pak sommer so 'n vuurtjie aan, ons sit daar gesels. Dis daar so vier van die swart jong Zulu manne wat oorgebly het en met my kom sit. Mooi klere aan, gesigtes blink en ek kan sien hulle stap 'n mooi pad saam met die Here. Weet jy wat vertel twee vir my? Hy sê Frans, die ding wat jy vanmôre oor gepreek het en ek het nie eens gepraat oor disippelskap, ek het gepraat oor Jesus se gebedslewe. Jy moet dit vir ons kom leer. Want dan kan ons dit vat na Empangeni University toe. 'n ander steek sy hand op en hy sê dan kan ek dit vat na Durban. Ek begin in Durban werk en ek maak 'n besigheid daar oop. So nou as ek besig is om by hierdie sirkel te bid vir die wêreld, dan bid ek nie vir die wye wêreld nie. Ek is nou besig om te bid vir die wêreld wat gekoppel is aan die beweging en ek is nou besig om te bid vir daardie jong manne wat 'n impak gaan maak by Empangeni, so nou bid ek vir Empangeni. En nou bid ek vir Durban. Nou is ek besig om te bid vir Hazyview. Ek is besig om te bid vir Hoopstad want dat mense bespreek van Hoopstad af. So nou bid ek dat die Here sal werk daar waar ons tentakels tans besig is. Dat die Here daar groot dinge sal kom doen deur die mense met wie hy reeds begin werk het. Jesus was so gefokus geweest. Dan hierdie tweede tyd van gebed draai rondom dit en dit soms is dit 'n kort tydjie, soms is dit sommer lank. Dit nou alles klaar is. Dan kom ek by daardie ou lysietjie uit wat nou staan, Here, Jy ken mos nou die ou goedjies wat in my hart is. Op daai oomblik van die tyd van die dag, dan is dit ook al so niks seggend meer. Hy weet mos in elk geval alles, is dit nie so nie? Dis hoe Jesus gebid het. En daarom moet ons nie begin dink oor gebed en selfs intersessie en voorbidding. Alles is gebou op die fondament van intimiteit saam met Christus. Ek het vanaand vir u gewys uit Daniël se lewe uit. Dis so belangrik. Dit in plekke sal alles mooi in plek begin val vir elkeen van ons. En daarom as ons dit kan doen in die jaar op 'n stadium wil ons vir u help hoe om daai derde ding te doen van kom wees net by my. Hoe lyk dit in die praktyk en wat is al die modelle wat ons kan toepas en kan oefen om sy stem te leer ken? dat ons in daai verhouding met die Here Jesus kan wees van gemeenskap soos wat hy met sy Vader gehad het. En dis die begeerte van sy hart geloop met my hele hart. Maar kom ons sluit af. Ons kort reeksie van môre aand gaan ek met u gesels oor hoofstuk 33. Somstyds voel 'n mens of jy lus is om weg te hardloop, maar 'n man wat goed eindig is 'n man wat dink aan mense en besef jou besluite raak dit. Alle keuses wat ons maak het 'n effek op mense wat geaffekteer sal word, goed of sleg. 'n man wat goed eindig leef self sodat selfs ons vyande niks teen ons kan sê nie. Niks nie. Nie eens op die history van jou selfoon nie of jou internet nie. Niks nie. Is 'n man wat sy probleme in die oë kyk en dit oplos. Is 'n man wat sy lewe inrig volgens die woord en 'n man wat tyd spandeer in God se teenwoordigheid. En laastens As jy nog 'n bietjie wonder en worstel en kry swaar, dan kry jy van 'n like-minded vriend wat sy hande omhoog kan hou, want God wil dat elkeen van ons ons reis sal goed eindig. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vanaand vir U so dankie vir die reën wat geval het vanuit die hemel in 'n tyd wat dit eintlik nie reenseisoen is hier in die Wes-Kaap nie. Here daardie gejubel en die gejuig in die harte van die kinders vanaand hier glo ek met my hele hart het nie by u ongesiens verbygegaan nie. Het vir u ook so gelukkig gemaak en 'n glimlag geplaas op u gesig. Here van diepe blydskap om te sien hoe opgewonde is ons mense. Maar Here, dankie dat ons kan weet dis nie net op grond van ons tydjie van verootmoediging hier nie. Maar Here, daar is soveel gemeentes wat al so lank gebid het in die Wes-Kaap, Sondagoggende by die bidure, by die groeigroepe wat gepraat het daaroor. Here, reg oor Suid-Afrika. SMS'e wat gestuur word en kettinggebede is en oralste wat daaroor gepraat word. En daarom sê ons vir u dankie dat u in die harte van u kinders gewerk het om daaroor met u te praat en te vra daarvoor. Ons wil vir u vra as dit vir u sal behaag dat u sal voortgaan. U wat weet presies hoeveel nodig is in die Wes-Kaap in 'n tyd soos vandag. Here vir die maande wat voor het tot die regte reenseisoen sal opdag dat u genoeg daarvan sal gee en op sy tyd. Maar dankie dat ons kan weet u is besig met ons. En Here, ons wil so graag saam met u werk en 'n verskil maak waar u vir ons geplaas het. Here, vir my in Pretoria rondreisend van plek tot plek in Suid-Afrika en ander dele van die wêreld en elkeen van die lidmate hier vanaand uniek in Stellenberg Here by die werksplekke in Stellenbosch en in die Kaapstad self en die huise van mense oralste Here het U vir ons geplaas en wil U vir ons gebruik. Help ons om U teenwoordigheid in te dra daar waar ons onsself ook kan mag bevind. En Here Jesus om dan 'n verskil te maak en mense te help om te kan getuig en te vertel van die wonder van dit wat U vir ons gedoen het. En dan vir mense te leer wat dit is om te wees en te word soos wat ons geword het omdat ons u opdragte en gebooie begin gehoorsaam. En daarom bid ek 'n spesiale seëning af vanaand op Stellenberg gemeente vir Dominee Wai en vir Dominee Marius. Die ander leraars se name kan ek nie almal onthou nie, Here, maar U ken hulle by die naam vir die leierskap. Here, die ouderlinge, die jakens, die mannegroep, die vroue bid Here, daar's soveel aktiwiteite hier dat U op 'n besondere wyse sal seën en net 'n God van naby sal wees en dat U elke lidmaat hier en rondom die gemeenskap sal gebruik om u naam te verhoog en te verheerlik. Kom leer vir ons Here wat dit is om dig by u hart te bly. Met daardie ou plikkie te kom waar Moses was waar hy staan, maar hy het sy hand op die troon van God gelê. En Here, dis waarna ons so smag en verlang. Iets spesiaals in 'n tyd soos vandag. En dankie dat ons daarvoor kan bid, Here. Gaan voort en werk in die harte van u kinders en kom verheerlik u self hier in die mooi van die Weskaap, u naam ter eer. Amen. Amen. Baie dankie François vir 'n besondere woord. Het jy nog 2 minute? Ja. Is dit reg so? Kan ek 'n baie snaakse ding vir julle vra? Ek is net op my hart en dit is nogal bevestig met die drie sirkels. Uh Kan ons almal los net jou boeke, pen, wat ook al op jou stoel en ons gaan staan net agter. Gaan staan ons net daar in 'n sirkel asseblief. Daar gaan ons afsluit.